roku temu spółka założono Doktor Miód i Fred Mimiono Razem grają i razem śpiewają I razem wszystko w dupie mają Doktor Miód i Fred Mimiono Rapersko spółka pierdolono Doktor Miód i Fred Mimiono Rapersko spółka pierdolono Dwa ciule nie dają się żadnym chujom Razem ciulają, tak jak razem rapują Grają techno, dopiero i swirdym Kaseta w trio, mogę skupić się Doktor Nim i Fred Bebioro Rapersko spółka pierdolono Doktor Nim i Fred wywiono Rapersko spółka pierdolono Cipy pisum jak ich widzą do chciała by ich mieć Mają oba dziargi na dupie Skurwiały doktor pierdolony pre, Doktor Newt i Fred wywiono Rapersko spółka pierdolono Doktor Newt i Fred Wywiono Rapersko spółka pierdolono Doktor Newt i Fred Wywiono